як же? лукаво примружившись, підхопив Смежинський. Ти ж, Михайло Йосиповичу, саме тому, либонь, стільки років і морочилися зі мною, що любите мати справу із солідними людьми. В управлінні їх уже чекав інспектор Дончик, якому було доручено нагляд за Марушком. Короля Кароля залишили чаклувати над замком в одній з вільних кімнат. Значить так, бадьоро почав Дончик. Щодо Марушка можу поручитися. Це не його робота. Давайте все-таки почнемо не з висновків, перебив його Маринич. Де був сьогодні Марушка? О 7.30 вийшов із дому, їхав тролейбусом. О 7.54 прийшов прохідну. О 17.05, нікуди не завертаючи, пішов додому, там і зараз перебуває. Ні з ким ніде не зустрічався хіба що на заводі. Ясно, можете бути вільним. Цілодобового нагляду не знімайте, ока з Марушка не спускайте. У дверях з'явилися кучерявий із Смежинським. В останнього на руках піджака були натягнуті старомодні нарукавники, ще їх нерідко і зараз натягують конторські службовці. В руках він тримав газету, в котру загорнув деталі розібраного замка. Мої інструменти, урочисто виголосив Смежинський. Не сумнівайтеся, можу вам показати і самі переконаєтеся. Маринич не зрозумів, що саме він збирається показувати їм. Не треба, Карле Числавовичу, не треба показувати, захитав головою Грек. Як завжди віримо вам на слово. Дякую за допомогу. Пробачте, що потурбували. Пусте, гречно вклонився Кароль. Вже хто хто. А ви, Михайло Йосиповичу, добре знаєте, що це далеко не гірший варіант, якщо згадати всі випадки, коли мене в житті турбували. Це правильно, засміявся Грек. Коли Смажинський пішов, він почав міркувати вголос. Коли це не голова, а гастролери, то мусив же він якось передати відмички. Але ж після рандеву з Карлем і ні з ким більше не зустрічався. Лише один раз у п'ятницю, як ми знаємо, заходив у ПТУ в гуртожиток, і там, наче ні з ким стороннім не бачився. Однак тут, щоправда, таке діло сторонній міг непомітно для Вахтера пройти. А можливо, було інакше. Голова передав відмички якомусь ПТУшнику, а вже той згодом спокійно відніс їх гастролерам. Аби виходить. Такий варіант не врахували. Тоді треба негайно шукати ПТУшника, підсумував свої міркування грек. В кабінет постукали, заглянув шурикян. Водій кого тут? До кімнати швидко увійшов високий чоловік у поролоновій курці і шкіряній кепоці шестиклинці. Оглянув присутніх весело лукавим поглядом, в якому, однак, пробувалася і настороженість. Я просив би, кому я тут потрібен, щоб е, те швидше сюди-туди. Я поїхав, бо ж у мене його величність е, план, е, самі розумієте. Не хвилюйтеся, з планом буде все гаразд. Ви, як я зрозумів, товариш Когут будете, він самий персонально. А звуть вас як? Марат Никодимович. Сідайте, будь ласка, Марате Никодимовичу, хочу вас дещо запитати. Сьогодні в день, десь близько 13 години, ви за викликом їздили на вулицю Червоноармійську. Виїхав, ну, а що? Нічого особливого. Прошу тільки згадати, кого і куди звідти везли, як виглядали пасажири. Ото і все. Поки що. Прошу дуже. Зрозумівши, що міліція цікавиться не ним особисто, він остаточно заспокоївся. Годині о 12 одержав виклик на червоноармійську 20. Коли під'їхав, пасажири вже стояли біля брами двоє. Одному років 30, а другий ще зовсім пацан, ПТУшник. Чому вирішили, що ПТУшник? швидко запитав грек. Так у формі ж, куртка, штани, тільки без кашкета був. Я ще про всяк випадок запитав прізвище, хто викликав бо, бува, перехоплюють, старший сказав. А яке прізвище? Не пам'ятаю.